sinhalská recitace s tradičním zakončením. Namo bhagavato arahato samma sambuddhase Namo bhagavato arahato samma sambuddhase Namo bhagavato arahato Samma Sambuddhase Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vinja Charana Sampanno Sugato Lokavidu Anutaro Purisa Dhamma Sarati Satta Deva Manusanang budho Bhagava ti Svákáto Bhagavata Dhammo Sanditiko akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachattang Veditambo Vinyuhi Ti Supatipanno Bhagavato savaka Savakasango Ujupatipanno Bhagavato savaka Savakasango न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदां चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुगला एषे भगवतो सावकसङ्गो आहुनेय्यो पाहुनेय्यो दक्षिणेय्यो अञ्जलीकरणीयो anuttarang punyakhetang lokasa ti evang buddhang sarantanam dhammang bang sanggam cha bhikkhavo bhayam va chambitattam va nahe satiti Karaniya Metta Sutta Sutra Laski කරණීය මත්ත කුසල්ලේන යන්තං සන්තං පදම්ම බිසමෙච්ච සකෝජූච සූජූච සුවචෝ චස්ස මුදු වනතිමානී සන්තු සකෝච සුභගෝච අපක්කිචෝච සලහුකවුත්තිී සන්තින්ද්‍රියෝච නිපකෝච අපංගබෝ කුලේසු අනනුගින්දවා načakundang samáčare kinči jeně vinu pare upavadejung sukinova kremino hontu sambe satta bhavantu sukitatta ये केचिपानभूतत्ति तसा वा तावरा वा अनावशेषा දීඝා වායේ මහන්තා වා මජ්ක්‍ධිමා රසඛා අනකතුල්ලා දිඨා වායේව අන්දිඨා යේච දුරේ වසන්ති අවිදුරේ භූතා වා සම්භවේ සීවා සම්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා නපරෝ පරම් නිකුම්බේත නාතිමඤ්ඤේත කතංචිනම් කම්චී Vyárosana patighasannya nanyamanyasa dukham micheye Máta yata niyam putta mayusa ekaputta manurakhe evampi sababhute sumanasam bhavaye aparimanam metanča sambalo kasmin manasam bhavaye aparimanam udanga duače tirianče asam bádamavéram asapatang titang charan nisinnova sayanova yavatassa vigatamidva etam satim maditeye brahmam etam viharam idam ahu ditincha anupangama silava dasanena sampanno káme suvine jagé dham nahi džátu gambasejang punare ti ti etena sačeva džena hotu te jaya mangalam etena sačeva džena nasantu sábu pádavá etena sačeva džena sambe roga vupasamentute požehnání ty sutry Nakata Jakabhutánam Pápa Gaha Nivárana Paritasa Nubhave Nehantu Tesam Upádave Yaddunimittam Avamangalam Cha Yocha Manapo Sakunasa Sando Pápa Gahoadu Supinam Makantam Buddha Nubhave Nevinasamen tu. यत्तु निमित्तम् अवमङ्गलं च यो च अमनापो सकुनससन्द्व पापगह्वादु सुपिनं मकन्तं दमानुभावेन विनाशमन्तु यद्दु निमित्तम् अवमङ्गलं च यो च अमनापो सकुनससन्दो पापगह्वादु सुपिनं मकन्तं सङ्गानुभावेन vynásamentu, předání zásluh pro dobro všech bytostí. Eta vata čamehi sampatam sampadam, sabbe deva anumodantu sampati siddhya. Eta vata čamehi sampatam sampadam sabbe bhuta anumodantu sabasampati siddhya eta vata cha chaamehi sampatam sampadam sabbe satta anumodantu sabasampati siddhya aka satta chabumatha deva naga mahidika punyantam anumoditva chiram rakantu loka sasanam ಆಕ ಸತ್ತ ಚಬುಮಠ ದೇವ ನಾಗ ಮಹಿದಿಕ ಪುಣ್ಯಾಂತಂ ಅನುಮೋದಿತ್ವ ಚಿರಮರಕಂತು ದೇಸನಾಂ ಆಕ ಸತ್ತ ಚಬುಮಠ ದೇವ ನಾಗ ಮಹಿದಿಕ ಪುಣ್ಯಾಂತಂ ಅನುಮೋದಿತ್ವ ಚಿರಮರಕಂತು ತುಮಂ ಪರಂ ದೇವೋ ವಸತು ಕಾಲೇನ ಸಸ ಸಂಪತಿ ಹೋತು ಚ ಪೀತೋ ಭವತು ಲೋಕೋ ಚ ರಾಜ bhavatu dhammiko ochrana díky cnostem páva, bodhisattvy páva. Hm? Udetajam čakuma ekaraja harisavanno patavi pabaso tam tam namasámi hari savannam patavi pabásam taya chagutta vihare mudivasa ye brahmana vedagu sambadam me te me namo te chamam palayantu namattu buddhanam namattu bodhiya namo vimuttanam namo vimuttiya imam so paritam katva moro charati esana apetayam chakkuma ekaraja savanno patavi pabaso tam tam namassami harisavannam patavi pabasam taya chagutta vihare murattim ye brahmana vedagu sambadam téme namo téčamam pálajantu. Namattu buddhánam, namattu bodhya. Namo vimuttanam, namo vimuttiya. Imam so parittam katva. Moro vásam kapajiti. Sarvam mangalam. Tak dobrý tak máme taky recitaci nakonec.